Ez dakit. Ez ere gire dugu, kilika. Gure polita. Zego duzu, te amo. gara, egun osoan deik abilin. Kultur Alea. Ongi etorriak entzule, gure garko kultura tal honetara. Gaur, asteburu buru honi begira jarriko gara, eta bi itzordu izango ditugu izpidain zuzen ere alde batetik, igande hontan senpereko larreko gelan iraganen den senpereko bertsulari eta ditxolarien omenaldiaren inguruko nondik norakoak jasuko ditugu eta hartara ba Elisabeta erranak eh, gurera ekarriko ditugu eta bestetik ere mm, itxasuko sanoki gelan larun batean eh, izanen den gaualdiaren inguruan eh, interesatuko gara. Arroka gara ikastola antolaturik, mairu dantza eta bidaia taldeen emanaldiak ere izango baitituk. Ba mairu dantza proiektuaren inguruko nondik norakoak ere gogora ekarriko ditugu gure gaurko kultu talean. Ba ungetorri! Bagure gaurko kultur atalean, senperera begira jarri gaite zen, igande honetan, senpereko larreko gelan, senpereko bertsulari eta ditxularien umenaldia iraganen baita. Atxaldeko lauterdietatik goiti izanen da ba umenaldia, eta honen inguruko nondik norakoak bere bilduko ditugu, Pampi Merkapide lankidari esker. Bai, azken lana ipatzeko, eh, oktarat edinen gira berriz, eh? senpedeko eta ditxurarien uh, eh, bilketa bat egin duzie liburu batean. Hori da, hori da, Orduan, eh, Michel Mendiburek egin du gaitzeko lana hor, senpedeen baitziren, um, ogoi garen mende astapen hortan, amos bat uh, pertsurari pertsulariak ziren um, uh, ez baitez bada intelektualo <laughs> horietaik, eh, uai uh, agertzen direnetan, ez da bat ere pejoratiboa, eh, barkatu, eh? baina lehen, uh, oh, oh, ez, batzuek, afan, gero aipatuko dut, adibidez, matxin, matxinek ezakien idazten ez irakurtzen ere, ahoz ari zen, eta hor, hori da, bizik interesgarria, ahozko tasuna, eta gai izan da, beraz, pertsutan aitzia, beti ari, ari baitzen kantuz, bestaldian uh, pertsutan hasi delaik, uh, aberriguna batean adibidez, berroita mar mila dienen antzina izan da pertsutan uh, aberrigun batez, eta eta gizon horrek zakien ere idazten eta ez irakurtzen eta alta biziki enfin, argia zen. Badira gauzaniz eraiteko eta igandian aipatuko ditugu horiek denak eh, ikusgarrian. Obe duzu edenak ober urbiltzia. Hala, zenta, liburu hori loturik ere ikusgarri bat egin eta hori gande atxaldian izanen da lauak eta erditan. Hori da, bez, igandian eh, dugu omenaldia, eh? eta ditsulari hoien omenaldia. Ordan, bertsulariak, eh, ez dakit izagutu, nik ezagutu ditut, ditsulariak egia erran nik enakien zer zen. Hoi eta zirtolariak ere deitzen ziren. Eta frantzesez, ala itzulia izan da, amateur de butad ritme. Gana <laughs> idu, pertsuak egiten ziusten, baina biziki laburak, gehienetan iringariak eta beraiek egiten ziusten bai eh, gaiak, bai galderak, eta bai errapostuak. Eta senperen, baziren olako bizpairu lau, eh? horietaik. Obeduzue uh, liburua irakurtzia eta eta etortzea. etortzia. Oia, nor gomitatu zi horret, kantadi horretarat? Izanen dira biztana bertsulariak, maialen arzaliuz eta sumai murua, horiek izanen dira gehien bat uh, eh, lasaitasunian, nola, uh, ostatu sokoan, pertsuka, eta antzinetik, hor, senpereko bertsuari hoien testuak, bertsuak, irakurriak edo kantatuak izanen dira, eta senpereko kantariak ginen dira, eh, ala nola hartxeruak, senperen kantuzeko kine batzu, eh, izanen da Laskano, eh, Jean-Pierre Laskano, Jiva, Teresa Ibarra, Eta da, artxeroak eh, bere gain hartu dituela, aniz gauza eneko uh, besonarekin. Hala, izanen dira ere behar ba uh, kantari xume batzu. an, izanen baitari batista ondiaren aipamen bat, eh, sortia. Antzi gabe, gauza biziki berezia, Paskal Bourgoin izanen dugu gure artista, uh, marazkia egiten, pantaila batian. Beraz, bertsulari hoien uh, potretak agertuko dira. Bertsua kantatuak izanen diren bitartean, izanen dira, uh, agertuko dira, hola, marazkiaren bidez. Hori gauza originala. Funtian erten alda ez, liburuntan parte hartu duela ere Pascal Borgoenek, eh, marazkien egiten. Abai, ah, abai ah, marazkiak biziki koloritsuak eh, ziren, hasta peinan hor suri eta beltzazak dira, binan afitxan kolore derrak badira, eta berak egin ditu, berak binan ere eh, zoe brai, eh, oai Jeruzalemen bizi den artista hori, eta ala, eh, gehienak, oien bien artian eginak izan dira. Kantaldi urtarat, gomitatu dituzi ez, dakit, uh, bertsulari horien familiakoak edo? Abai, ah, biztanda. Bertsulari horien familiak aniz uh, ekarri du liburu horren uh, horien uh, lekukotasunak uh, zinez berrezkoak izan dira. Bo, aniz, orduan id, ez baitzen aniz idazten, zokoetan eta tireta zokoetan uh, agertzen ziren uh, batzu batzu ditugu, behinan, erran behar da, niz galduak izan direla. Eh? bai, komitatu, ditugu familiak biztan da. Komitatu ditugu ere barkatu antziko nintuen uh, eh, senpereko gazteak. Hor uh, ikastolak egin baitu lan bat, eh, pertsutan, eta dinen dira pertsu bat zuen kantatzera, eta berdin ere kolegiokoak. Bo, egan behar da, um, dela, beraz guztien horbitzen dela, ez da diruaren mugarik, hor, eh? Hori da, sartzea urridik, orduan deneri, ez da ez da hortarako jen beharko, biziki abenatxa baita, eh, hor eh, gertuko dena, eh, gure memorioa hor baita, eh. kasik desagertzeko tantzen bertsularitza hor senperen, eh, behar da, jakin, uh, uai, eta hori uh, lagunari esker ere, eh, uai berriz pizten ari dela, eta gian bertse, bertse andana handana atzu sortuko diren. Naikiria bada beren, asteko gau otxailaren bostean da senperen, atxaleko lauak eta ditan lagiko gela hortan, Eta lapordi mila seuntabeatziekin, ez dakit baitu ze proiektu batzu, beste batzu ono aurtengo edo? Hortengo mm, baliteike beste lan hor ez dugu sobera uh, antzinatuko, uh, ikerketa lan bat, behinan uh, antzinatzen gira hola tukutuku, eh? uh, ez dugu sobera salatzen ere, gure sekretua hortan behita. Berdin diren dira hola, liburu batzu uh, argitaratuko dituzuenak, noiz nahi? Hori da, eta kasu, adi egon beharko da, xarako feria hortan, sorpresak badira. Ba, Elisabet, ezaren erranak entzun berri dituzue, eta gogoan hartu, senpereko larreko gelan, izango duzuela itzordu igande honetan, atxaldeko lauterdietan, senpereko bertxulari eta ditxolarien omenaldia izango duzue, eta sartzea urririk da. Eta bezperan, itxasun, larun batuntan itxasuko sanoki gelan, mairu, dantza eta bidaia talden entzuteko aukera izanen duzue gaueko behatzitatik goiti. Arroka gara ikastolak antolaturik iraganen da gaualdia eta guk ba, mairu dantza proiektuaren inguruko xetasun zonbait gurera ekarriko ditugu. Miren txua gegeta Xavier itzainarekin mintzatu izan baikara, beraien eh, proiektu honen inguruan, eta beraien errena gogora ekarriko ditugu. Miren da. Ebe, bora, ba, badu aspaldi elgar ezagutzen girela, eta kantu zaizagin, aizenaginen deia proiektu eta hori baino lehen. Eta gero gara, ginin, eh, kantua utziaginin, eta xabirrekin kutzatu gira behiz, eta erran dit, eh, bari badakizun, baitu tala, unemeste kantu idatziak, eta berdin, ara, kantatu nahi bali maduzu, ni pres nintzala, eta hola abiatu dugu eh, gure abentura behi hau. Mm, lanak? Bai, xabirrekin idatzitakoak eta musikatuak. Ba, gehienak eh, ala dira, gero bada entuatean jantzak edotzen du, hor eh, jantza saharrak dira, hori ez dira. Be, bai, demora batez sohkuntzak izan dita izke, bina. aspalditik as, ahantzia du, noiz sohtiok izan diren. Eta gero badu ere beste kantu sahar bat uh, joan gogo naiz, ditzen dena. Ba, horik dira uh, Azparnen mila sortziunt, lautan oita amairuko jauterian, emanak izan ziren eh, pertsiak eta pertsien gaia da bi, bi launen arteko eh, eztabaida eh, emigrazioari buruz batek bat nio amiketa joan behar dela eta bestiak ez ez eta hori behaz hartutu hitz horiek eta gero miren indu airia horren gainetik Joan gogonai segurki Ni Ameriketara. Enekilan laburzki, nor dago partitzera. Ez noa sekulako laster Ez noa Sternaizitzuliko ontasuna hundiekin, zilag eta hugekin. Parti jabi bakari, parti laguntzoroa, gara Segur ez gaituk joanen zerbait dugun hemen Ez duzuen prezatzen Berra zer den fortuna Nola ikusia den duena Arrek duak fagore laudori ore Bai aberratza dena Beti zanen da jaunak lana maite duenak segida hon batekin asko tresorak ekartzentik berekin jenko azmaitatua horroz estimatua du Contenta gomileta Artuz gero sedea Behin arat joaiteko Ni orkene idea Ez du kanbiatuko. segur deu eren ez naiz beldu Adios, beraz adios Zaudete beti uro Espirituari nadeu Sentzun nahi ez du zentzu ona, irekin joanen ez du. Abil ah, berraz bakarrik, uguna digutari. Nahi baduko ala, jori buru bakarri urruna digutari nahi baduko ala xori buru ergela Mairu dantza, zergatik? Bon, mairu dantza, <clears throat> oartu ginen uh, hemengo jantzetan, e, martxari lehen hau ba, berza harretan erraiten zakotela mairu dantza edo la morizk, ez, o morezka, eta hori izan dira initz eh, hipotesi dantzaren jatorriari buruz, eta hola, Hena, bon, ez gira, <laughs> hemen, ez gira universitatean, gustatu zauku bidea hori, pixkat, eh, kanpotik dinikako eraginak, nola hemen gotzen diren, eta nola egin ditugun, eta kusiz uh, eskualdunak eh, demora atez joan girela hemendik, hainitz, eh, eta gaur egun hemen girela, baina Europarat heldu direla be, munduko behartxu hainitz, eta hen gandik ere badula hainitz kasteko, eta biskatu hori da, mairu deia bina ez da, ez da filosofia kurtsu bat, dere, da. Iz, izena, izena, zitzaukun ere. ase Baginu zure indar Ta zurre sineste Batzu beren azfida Eta bertze kuste Itxasuko fruituak Geriza itxazu Itxasua jakere Aizina baduzu Norek merexi duen Zukikus ezazu Badira debu Eta zonbeit sein du Urtean behin itxasun Eiten dira bestan Zurre omen dira Deituak murdotxak Jostatzen dira batzu la somme dira debu hainitz eta zonbeitzen du. itxasuko besta dira oberenak MUNDO zabalean oso famatua. Kantaldi itsasun otxailaren lauean, xanokigelan, gaueko zazpietatik goiti, pintxo eta ahno bereziak gaueko beratzietati goti, mailu dantza. Mirentzu ager eta Xabier Itzaina. Eta bidaia taldea, disko behiaren aurkezpena. Sartzia bost eurotan, urgidik aurkentza. Itxasun kantaldia, otxailaren lauean, arrokagarai ikastolaren alde. Itxasun kantaldia, otxailaren lauean, ikastolaren alde. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nera aldetik besterik ez, bihar arte eta bien bitartan ongizan, aio. Aio. gorputzaturi Aita zemea tabernan daude amalabak ere Zoaz euskal herrira ordu zuzaia Zoaz euskal